सु बने कुल आड़ियनि जो बहावाड़ जो बनरे गुलाम बनरे खां कारवा रो के आके वन में मन पलदा वैसी तो शेरा पाके ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਲਹਨ ਸਦਾਇਆ ਮੈਂ ਬੇਵਾ ਸਦਾਵਾ ਮੇਰੇ ਬਨਰੇ ਕੁਲਾਵਾ ਬਚੜਾ